kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu amahoro kuri mwese mwahisemwo kudutega abiri bayikaze muri kino kiganiro kuri uno munsi tukaza kubaganira ku bijyanye n'indwara y'amafigo ariyo insuffisance renale mu rurimi rw'igifaransa kuri micro muri kumwe na marie kirakaze neza nayo utuma amajwi abashikira ni jean dodiyo ndayisenga isanganiro muri studio rero tukaba twakiriye umuganga yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara z'amafigo muganga turabakiriye muri studio za radio isanganiro n'amahoro amahoro murakoze cyane mm. ego mwo kwidondora bari ko baratwumviriza eh, imbere yo kuvuga indwara y'amafigo umuntu mhm. yovuga mbega amafigo um, akomeye mm. arangwa n'iki mhm. ni ukuvuga amafigo icajijwe mu mubiri ni ukuyungurura amaraso yego eh, kuyungurura urumva yuko uyungurura ugasigarana ibyo ukeneye ibyo udakeneye akaba ari byo bisohoka mu mwanda mutoya mm. rero indwara y'amafigo ikiyiranga ni amafigo adaheza ngo akora ko kazi kayo neza ni ukuvuga amafigo ntasubira kuyungurura neza ngo mm-hmm. asohore iyo micafu yateza gusohoka mu mwanda mutoya aho rero bavuga yuko umuntu afise insuffisance renale uvuga mm. yuko amafigo yiwe yananiwe mm. bica byigaragaza rero mu guseruka aramanza akabyimba amaguru akabyimba umubiri mm. habanza amaguru mugabo hose mu isanzwe harabyimba no mu maso eh, akabyimba kubera yuko amazi ari mu mubiri adashobora gusohoka hanyuma rero n'umubiri uca ukora nabi kubera yuko hariho n'imicafu yateza gusohoka mu mwanda mutoya itaba igisohotse igaca imera nk'iyononera ibindi bihimba kugira ngo ntibikore neza kuko yari imicafu yateza gutabwa nayo ntiyashoboye gusohoka kuko amafi adakomeye eh, rero Eh, vyibonekeza rero ku bantu eh, bon turaza kubishikako mhm. mugabo amafigo iyo adakora neza no kuvuga yuko naheza ngo yungure neza amaraso ngo asohore iyo micafu yateza gusohoka mm. ego mbiga eh, iyo ngwara iterwa niki ibimenyetso nyamukuru vyayo ni nk'ivyara ibitera ingwara y'amafigo mhm. turashobora no gutandukanya indwara y'amafyigo ubwoko bubiri hari indwara y'amafyigo iza bukwi na bukwi nk'iyo umuntu muhora mubyumva nk'iyo umuntu yarwaye malariya amafyigo akagira ingorane kubera malariya akagira ingorane akagira insuffisance renale bavuga yuko iri egu yiza bukwi na bukwi bica bimugora guhema mm -hmm. hanyuma agateba ubwenge buka buka bukanasinzikara aka akamera nk'ubutaye ubwenge kubera eh, amafyiga gwaye iyo mm -hmm. ni indwara y'amafigo ifata bukwi na bukwi mm, ariyo insuffisance renale aigu benshi bakunda kuyumva uko mm. hagacaba n'ubundi bwoko bwo bw’ingwara y'amafigo bwobwo buza buhoro buhoro iyo ndwara iza buhoro buhoro ni ukuvuga nk'umuntu ararwaye indwara y'igisukari mhm. ntibisubira inyuma mm. iyo ndwara eh, ntikira ego ngerageje mm. gutahura ni ukuvuga ko iyo mutubwiye ya kabiri iyi muvuze ko ari konike ni ukuvuga ko iyo umuntu ayifise iyo umurwayi ayirwaye eh, ibimenyetso ntibishoka byibonekeza arayigendana igihe kirekire ataramenya yuko ayifise igihe kirekire rwose mm. igihe kirekire kuko amafyigo ntababaza kandi iyo ndwara eh, igenwa igihe kirekire kubera haba hari indwara bica byonona amafyigo hanyuma nk'iyo uguma uyimenyereje hari abantu bakunda gufata imiti badahanuje mm. ugasanga ari imiti yimenyereza cyangwa ugasanga rero harageze igihe amafyigo arononekaye burundu kandi butagisubira inyuma niyo rero insuffisance renale chronique mm. ego mbega muganga ni nk'uwahemuguye abantu ukarigwa n'iyo ndwara eh, tugerageje kuvuga ko ari nk'abagore canke abagabo canke abakobwa canke abahungu eh, muri iyo migwi ibiri nibande bakarirwa n'iyo ndwara yemwe nubabwira yuko atamugwi n'umwe iyo ndwara isiga mm. kuko iyo ndwara y'amafyigo umwana arashobora kuyigwara mhm. umugore yibungenze eh, umugabo umugore umusore inkumi nta n'umwe adashobora kurwara indwara y'amafyigo mm. ariko umugwi uvuga ukarigwa mhm. uretse ibintu by'igitsina umugwi uvuga ukarigwa ni umugwi w'abantu eh, bafise indwara y'igisukari mhm. abo barakarigwa abo mm. barakarigwa umuntu umugwi w'abantu bafise indwara y'umuvuduko w'umurinda w'amaraso mm. abo barakarigwa umugwi w'abantu bafise ibiro birengeye mm. abantu bafise ibiro birengeye eh, bamwe bavuga ngo aba obeze abantu banini banini barakarirwa n'indwara y'amafyigo umugwi w'abantu barenza imyaka mirongo itandatu uh-huh. ushaka gutera ubwoba abantu mugabo ni ukuvuga umaze kurenza imyaka mirongo itandatu wari ukwiye eh, kuzuregera abaganga kugira ngo mu byo baraba ntibasige inyuma amafyigo kugira ngo bakinge Eh, nimba hari ibimenyetso cyangwa nimba ushobora gukarigwa eh, hmm. ahanini nabo ahanini nabo n'ukuri mugabo muri rusange muri rusange uretse iyo migwi ndababwiye eh, abantu bose barashobora kurwara indwara y'amafiri hmm. ego muratubwiye ati ni abantu bose imigwi y'abantu bose mwashyizemo n'abana mbega abana ni ukuvuga mu kigero cy'imyaka ingana gutembera n'umwana muto y'imyaka itanu y'imyaka cumi uwo arashobora kurwara iyo ndwara y'amafyigo oya no kuri bose eh, bijyanye n’indi migera atari iyo ya korera canke eh, y'amacinya mugabo birashobora kubamerera nabi yego mm. yego reka nibutse abari ko baratwumviriza bafite icyo babaza cyangwa ego bafite icyo babaza muganga turi kumwe muganga nonosoye ibijyanye n'indwara z'amafyigo bashobora kutwandikira ubutumwa bugufi baciye kuri mirongo na gatandatu majana na mirongo ine na rimwe ijana na mirongo itatu n'umunani muganga ariho wanditse ati arababara rwose amaja mu mafyigo ngo vyaje buhoro buhoro yarivuje kenshi ariko vyanase guhera ngo ariko ivyo bimenyetso muriko muravuga we ntavyafise ngo mwoba mumuhanuye iki Ego ivyo abantu barakunda kuza kwa muganga bavuga mm-hmm. yuko bacika umugongo mm-hmm. ati ndacika umugongo ndabara mu mafyigo ati mbere jewe ni sinshobora guhagarara umwanya muremure Eh, ivyo kenshi urashobora gusanga atari n'amafyigo ko amafyigo mu by'ukuri ntababaza mm. nta muntu ashobora kumva ngo kuko ushobora kumva ubabaye mu nda mu mushishito ukakirungurira mhm. amafyigo ntababaza ntushobora kugira ububabare ngo uvuga ngo ngo ububabare buri mu mafyigo ariko aherereye amafyigo nibyo ni nyuma ni mu mugongo eh, hirya no hino y'uruti rw'umugongo niho ifyigo ry'ububamfu n'ifyigo ry'iburyo riri mhm. eh, urashobora kubabara mu mugongo mu mitsi mu mitsi canke mu nyama ariko utabaye mu mafyigo rero uwo muntu muremesha uwo muntu muremesha namubwira nti azegera umuganga amubwira ibipimo by'amafyigo ivyo navyo hari yabandi bagenzanje abaganga babivura kandi babivura neza bigashobora ku kugira kamaro hmm. iyo mm. miti igashobora kugira kamaro hanyuma cyane cyane nk'iyo yagiye yuko eh, hari abantu benshi badakunda kwinonora imitsi eh, iyo udakunda kwinonora imitsi rero birashobora gushika ukumva ubabara hose mu mavi mu mm. mugongo mugabo atari uko urwaye amafyigo cyangwa iyindi ndwara mm. ari uko umubiri wawe utamenyereye eh, kugira imyimenyerezo mm. ugize imyimenyerezo rero buke buke ububabare bwose bugahera twizere yuko no munywanyi arabajije ikibazo ashoboye eh, gutomokerwa n'inyishu mu muhaye muganga ariho n'abibaza yuko kutanywa amazi menshi byaba bitera indwara y'amafyigo mbega ababyibaza uko mwobaha umuco wahe. kugira ngo agume akora neza mm. iyo rero eh, umuntu atanywa amazi menshi amafyigo ntagwara mugo araheza ntakore neza nkuko yategerezwa ugasanga eh, niyo umuntu agiye ku mwanda mutonyi eh, azanye umwanda mutonyi ukaze cyane uhishiye rwose kandi akazana umwanda mutonyi muke ibyo rero si byiza mm. umuntu yari akwiye kunywa amazi akwiye kugira ngo ashobore amafyigo ashobore gukora neza eh, nk'abantu eh, bakunda kurya eh, ibifungurwa birimo ndemamubiri byinshi Eh, mm. muhora mwumva nk'indwara yitwa gute mm-hmm. indwara ya gute ni indwara iva ku bantu eh, bajya ibifungwa birimo ndemamubiri nyinshi ijya poroteyine mm. bagaca baheza hari icyitwa acide urike gica kiduga mu maraso aguma mm. yambaye kamambiri canke canke eh, isandari kubera mm. eh, iyo acide urique mm-hmm. iyo acide urique nayo mm. irashobora iyo igiye eh, mu mafigo kugira utuntu tw'utubuye muramo abantu bagwara amabuye mu mafigo mm. birashobora gutegwa na acide urique umuntu ugasanga kubera yuko ajya afungura indya zirimo ndemamubiri nyinshi izo poroteyine agaheza akagira izo izo iyo acide urique amabuye akajya mu mafigo kandi na mafigo Mm-hmm. ariko ni gose rwose eh, eh, nanamye mvuga kare ngo amafyigo ntababaza mm-hmm. iyo umuntu afise amabuye mu mafyigo arababara arababara mm. kandi cyane kandi n'ububabare n'ububabare eh, bubabaza gose mbere n'abagore bamaze kwibaruka bazi kugeranya ibintu n'ibindi baravuga yuko mm-hmm. ubwo bubabare bushobora kuba busumba n'ububabare bw'igise mm. nuko buri umuntu arababara Eh, eh, naho biba ari umuntu w'umugabo agakorora amosozi mm. urumva n'ububabare buva kuri ayo mabuye mm-hmm. ibyo rero n'ibyo aho umva burifene imiti mm. yo mu bwoko bw'amanti inflamatwara mm. ni ndababwire nk'imiti yo gupfufaza umugera wa sida mhm. hari imiti yo gupfufaza umugera wa sida imwe izwi izwi yuko Eh, ishobora konona gutera ingorane z'amafyigo mhm. eh, mu konona amafyigo ubwayo akagwara kubera iyo miti cyangwa mu gutuma haba amabuye mu mafyigo mm. kubera iyo miti mm. yego eh, ahanini n'imiti ni ubwo bwoko bw'imiti novuga hariho n'iyindi imwe imwe mugabo imiti ubwayo naho imiti myinshi ntiyonona amafyigo mm. ariko iyo amafyigo amaze kugwara imiti imwe imwe turayigabanya mhm. nimba umuntu yateza gufata umuntu atarwaye amafyigo ateza gufata ibinini bitatu ku munsi mhm. umuntu arwaye amafyigo agafata kimwe cyangwa bibiri kubera iyo miti usanga ari amafyigo eh, ayiyungurura mm. ukavuga uti uyu muti ko amafyigo agwaye reka ngabanye nk'ufise insuffisance renale iyo iza bukwi na bukwi mm-hmm. birashobora kuba ngombwa y'uko ugira uh, ubuhinga bwa bwo kuyungurura amafi kuyungurura amaraso bwo gufasha amafi bwitwa diyalize mhm. diyalize ni uburyo bwo kuvura eh, birashobora kuba ngombwa ko umuntu agira diyarize iyo diyarize rero umuntu aca yigira ubuzima bw’iyo bwose mm-hmm. kubera muri uwo mwanya atakindi kiba gishobora eh, gukora akazi nk'ak'amafigo yari asanzwe akora mm. ariko rero umuti wa mbere muri icyo gihe ni uko ino mu burundi tutarabishika ko mm-hmm. ni ugusubiriza amafigo mm. kuvuga umuntu afise ingorane n'amafigo ya amafigo atagikora namba hariho iyo greffe renale no guhabwa mhm. ifyigo mm. hamwe rero no kugira dialyse hariho n'imiti myimwe rero dukoresha mm. eh, ariko bikavana eh, mhm. n’icatumye eh, amafyiga agwara mm. ego mbega birashika ifyigo rimwe rigwaye irindi ritagwaye irigwaye rikandukiza itagwaye urashobora gusanga amabuye ari mu ifyigo rimwe irindi mm. atamabuye arimo mm. mugabo kenshi amafi kigagwari arimo mhm. mm. ndabona bari ko baratwandikira bari ko bagaruka ku bibazo mwagiye muratwishura ngo insuffisance renale chronique irakira byinshi eh, ngo mbe umuntu yo kwitwara gute eh, ndabona ko byinshi mwagiye murabyishura ariko rero tubabaze ati hano mu Burundi ubuhinga bwo kuvura iyo ndwara murabufise bukwiye ibikoresho byo eh, gupima iyo ndwara bimeze gute hano mu Burundi hano mu Burundi gupima indwara y'amafyigo birashoboka gupima mm. indwara y'amafyigo birashoboka kubwira umuntu yuko amafyigo yiwe akomeye cyangwa arwaye mm. birashoboka mm. gukinga indwara y'amafyigo naho ntibirashoboka mm-hmm. ni ukuntu gukinga izo ndwara zituma umuntu amafyigo yononekara hanyuma kuvura amafyigo atagikora birakunda mm-hmm. nahone kubera uburyo bwa diyarize bwaragwiriye mm. bwaragwiriye ubunye mu bitaro by'ibujumbura byinshi baragira diyalize mu bitaro byo hagati mu gihugu baragira diyalize amvuga nk'ibitaro by'ikarusi mm. ni ukuvuga ubu kuvura amafigo mu rundi birashoboka icyo tarashobora gushika ko nicyo cya transplantation renale mm. ni icyo umuntu ashobora guha ifigo uwundi umuntu amafigo yiwe atagikora hakagira umuntu amuha ifigo ibyo mm-hmm. ntiturabishika ko ariko kazoza kazobitubwira ko mbure tuzobishika ko ego mbega uwamaze kuyigwara yaba usaba egica nk'iyo kronike yo kwigenza gute ni ukuvuga uwamaze kuyigwara yaba egi cyangwa kronike egi wewe nababwiye yuko akira kubera mm-hmm. izabukwi nawe kwitewe n'ikintu kitamara umwanya munini agaheza agakira mm. uwo nawe aca eh, bugiye uhatswe eh, uca wama rero mm. wivuza kugira ngo ugume umeze neza kuko eh, ni indwara yica iyo insuffiance renale aiguë uwa insuffiance renale chronique nawe ni indwara abasanganywe ziba zarononye amafyigo yiwe izo ndwara rero araheza akabanza akazivuza neza hanyuma amafyigo akomeye cyangwa atagikomeye umuntu mm. aragerageza akayavura uwo muntu acaho umuntu ategerezwa kwama hafi y'abaganga mm-hmm. kandi akakurikiza amabwirizwa y'abaganga kandi umuntu ashobora kugira insuffisance renale chronique yo, yo, yo donc aba yagwaye kandi akayimarana imyaka myinshi n'umuntu ashobora dialyse kandi agira dialyse imyaka myinshi mm. imyaka myinshi ni ukuvuga rero ntihagire umuntu yihebura ngo ngo amafyigo aragwaye nkorera ngaho ibujumbura umuntu yoshaka kunsanga ku bitaro byo mu buyenzi hopital mm-hmm. Prince Jean Charles yego mm-hmm. hanyuma ndakorera no kuri Kira Hospital aho aho habiri umuntu yoshaka kuhansanga ntangorane nimwe yego bingeze gucishamwe akabazo ka nyuma yuko umufasoni eh, bungenze nawe nyine agwa ariyo ayigwaye eh, mbega ntibiheza bikagira inkurikizi ku magara yiwe yaba ku mubyeyi cyangwa umwana azovuka cyangwa araheza akibaruka neza eh cyane cyane umuntu arashobora umuntu arashobora kugira kugira umugore afite imbanya arashobora kugira ingorane y'amafyigo ikamu ikamubangamira igashobora kubangamira umwana wiwe mm. mbere birashika iyo umuntu agize ingorane y'amafyigo iyo yibungenze kenshi bihera nabi mm. kenshi bihera nabi n'ukuri Eh, nicyo gituma nuhamagarira abagore bose bibungenze gukurikirana n'umuganga mm. nukuri ukuri ntihagire umugore yihereranya ufise imbanyi ni ukuja kwa muganga umuganga akagukurikirana kugira ngo abone ikintu nk'umugore afise imbanyi akagira hypertension ivuduka mhm. ry'umuhindi w'amaraso mm. hanyuma akagira akabyimba amaguru birashobora kuba bifitanye isano n'amafyigo Mm. Eh, ugasanga n'amafi kandi byonye birakunda gushikira abagore kandi bigahera nabi cyane mm. abagore bahanurira yuko bafise imbanyi bo kwivuza bakurikirana n'umuganga ku neza yabo no ku neza y'umwana mm. ego duse n'abarangiza muganga mukurikirana indwara z'amafyigo ni nka impanuro cyangwa akamumwotera abantu bose bari barabumviriza egome eh, indwara z'amafyigo ni ukuzirinda eh, ubwa mm. mbere na mbere mm. ni ukuzirinda hanyuma eh, mu kuzirinda no kuvuga ni ukujya kwa muganga mm. kujya kwa muganga eh, akagira akagira ibipimo byo kureba ko amafi akomeye mm. hanyuma ikurikira abafise diyabete abafise hypertension mm-hmm. mumenye yuko indwara amafigo ndabashimiye na jewe n'ikindi gihe muzonkenera muze munyakure nzobitaba ego murabona ibibazo byari byinshi kandi n'ubu biracaza abo abo mutashoboye kwishura bihangane murakoze ego